بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana irin ta yau muna haduwa a wannan masallaci ne albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin muwadda littafin imamu malik ibn anasin rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba har yanzu muna cin kitabin juma'a a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na tara hadisi na 243 a cikin kitabun juma'a imanin eh, ya ce babu alƙira'a fi salatin juma'a wal ihtiba'i wa man tarakaha min gairu uzurin imamu malik ya ce wannan babi za ya karantar da mu alƙira'atu fi salatin juma'a karatu a sallar juma'a ma'ana wani surori ne ake karantawa a lokacin da ake sallar juma'a sannan wal'itibari babu zai magana a kan ba, al'ihiti al'itibari wani nau'i ne na zama wanda ake yi to ana iya yin wannan zaman a lokacin da ake kudu ba a ranar juma'a ko ba a iya yi a zaman shi ne mutum ya zauna ya daga ya daga ba mu ce gwiwoyinsa suna sama yawa al ba, mun taba nuna shi ba da ke a a tara su sai Yawwa, yawwa, al-ihtiba'i kenan to lokacin da ake hudu ba ana iya yin irin wannan zaman ko ba a iya za mu ji a cikin babu sai abu na uku wanda wannan babi zai magana a kai wa man taraka ha min gairu uzurin matsayin wanda ya bar sallar juma'a ba uzuri mene ne matsayinsa waɗannan abubuwan guda uku su ne abubuwan da malam zai tattauna a cikin wannan babi na tara a cikin kitabun juma'a قال حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله ابن عبد الله ابن أتبى ابن مسعود عن ضحاك ابن قيس سأل النؤمان ابن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ala ifir suratul juma'a qala kana yaqra'u a taka hadithul gashiya wannan hadisin an karbo shi imamu malik ya karɓo shi daga zamrata Ibin sa'id al-mazini shi kuma ya karɓo daga ubaidillahi ibn abdullah ibn utuba Ibin mas'udin anna ibn qaisin ya ce dhahak ibn qais sa'alan nu'man ibn bashir ya tambayi nu'manu ibn bashir shi dhahak ibn qaisin shi ne ya tambayi malaminsa annu'man ibn bashir shi nu'man ibn bashir sahabi ne mashuri sahabi ne sananne to shine ne aka tambaya da hak ya tambaye shi ma za ka na ya ƙara'u bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawon juma'a ala ifir suratun juma'a tambayar da ya masa shi ne mai manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa na sura ala istir suratul juma'a bayan suratul juma'a bayan suratul juma'a mai Manzon Allah yake karantawa abinda yake nufi da istir anan shine bayan raka'a ta farko kenan ya san cewa Manzon Allah yana karanta suratul juma'a a raka'a ta farko to amma yana tambaya a raka'a ta biyu fa yake karantawa kala kala ya ƙara'u al'ataka hadisul gashiya sai ya ce manzan Allah ya kasance yana karanta hal'ataka hadisul gashiya a raka ta biyu kenan kaga wannan sai yake babu bayanin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci a sallar juma'a yana karanta suratul juma'a complete a raka farko a raka'a ta biyu kuma sai ya karanta hal a hadisul gashiya mun fahimta wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta haka to wannan kamar yadda malamai suke cewa yana daga cikin iktilafin mubah za mu ga waɗansu hadisan sun zo da waɗansu surorin ba wannan ba waɗansu ma kuma su zo da waɗansu rorin daga cikin abin da ya shahara an ruwaito cewa manzan allah wani lokaci yana karanta sabbi su marabbi kala'ala a raka a farko a raka a tabi kuma ya karanta hal'ata ka hadisul gashiya a wani lokaci ma yana karanta suratul juma'a a raka a farko a raka a tabi sai ya karanta suratul munafiqun wani lokaci kuma yana karanta suratul juma'a da hal taka kamar yadda muka ji a raka'a ta biyu wani lokaci kuma sai ya karanta suratul juma'a din sai ya kawo sabbi isma rabbikal a'la a raka'a ta biyu kaga wanda dai an samu manzon Allah yana to suka ce wannan yana daga sun al-iktilaf al sabani ne wanda ya halatta da haka liman ya samu a sallar juma'a ya karanta waɗannan surorin ya samu ma ya karanta waɗansu ba su ba wannan juma'ar in ya karanta waɗansu a wata juma'a kuma sai ya karanta waɗansu daban to wannan shi ne abin da wannan hadisi yake karantar da mu wannan hadisin imam muslim ma ya fitar da shi bayan imam malik ana cikin muwadda قال وحدثني عن مالك عن صفوان ابن سليم قال kala maliku la'adari adari anin nabi sallallahu alaihi wasallama amla annahu kala man taraka aljuma'a salasa marrat min ghairi uzrin wala illatin taba Allahu ala qalbihi Imam Malik ya karbo daga Safwan ibn Sulaiman safwan ibn sulaiman kala malik sai imamu malik ya ce la'adari anin nabi sallallahu alaihi wasallama amla amma ban sani ba shi safwan ibn sulaiman ya karbo daga manzan allah ne koko ya karbo daga waninsa ne annahu kala ko ba dai wurin waye ruwaito wannan wanda aka ruwaito daga wurinsa ya ce man tarakar juma'a duk wanda ya bar sallar juma'a salasa marrat sau uku a jere min gairu uzurin ba tare da wani uzuri ba wala illa kuma ba tare da wata illa ba min maradin wani hauyi illa ta ciwo ko wani abin da ya kama da shi duk wanda ya bar juma'a uku a jere da ba allahu ala kalbihi allah zai rufe zuciyarsa Allah zai rufe zuciyarsa aikata ma alaiki Allah zai rufe wannan zuciyar tashi sai ya zama tutu wani alkhairi baya shiga cikin wannan zuciya to kaga wannan shine abinda wanda ya bar juma'a uku a jere yake samu mun fahimta so wannan akwai waɗansu hadisan wanda suka zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda suke nuna cewa duwanda ya bar juma'a uku akwai wani abin da za a yi masa na narkon azaba akwai hadisun imamu muslim hadisin da ya karbo daga abdullahi ɗan umar da kuma abu huraira cewa su biyun sun ji manzan Allah yana cewa ko dai mutane su bar kin sallar juma, kin suwa sallar juma, ko kuma allah ta'ala ya rufe zukatansu sun malaya kunan da minal gafilin sai su zama daga cikin rafkanannu sai su zama daga cikin rafkanannu da haka duk wanda yake barin juma'a da gangan to wannan kuskure ne babba yake laifi ne babba a wajen allah musamman mutum ya bar juma'a uku a jere wannan ya yi babban laifi wanda ana jin tsoron allah mai girma da dokaka zai rufe zuciyarsa sai ya zama cikin rafkananni da aka duk halin da musulmi yake karye yadda sanar juma'a ta wuce shi ba tare da wani uzuri ba kawai a juma'a mutum ya ki zuwa wannan kuskure ne to balle har a jere juma'a daya mutum bai je ba a yi ta biyu baya nan a yi juma'a uku to wannan ana jin tsoron Allah zai fushin da shi fushin da zai sa ya rufe zuciyarsa Allah ya tsare mu qala wa hadathani an malikin an jafar ibn muhammadin an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khadaba khudubataini yawmal jumaa wa jalasa bainahuma imam malik ya karɓo daga jafar ibn muhammad Ana bihi shi kuma ya karɓo daga babansa wani ne babansa shi ne muhammad al-baqir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khataba khutbatayn yau al-jum'a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi khutba ba eh, rasul khutba khutbatayn yau al-jum'a yana yin ba biyu a ranar juma'a ko ya yi hudu ba guda biyu a ranar juma'a wajalasa kuma sai ya zauna a tsakaninsu bayan ya ƙara ta farko sai ya zauna a raka da ya tashi ya kawo hudu ba ta biyu sai ya tashi ya kawo hudu ba ta biyu wannan hadisin a nan cikin muwata hadisi ne mursal amma yana cikin sahihai manzan allah sallallahu alaihi wasallama a ruwaito cewa kana ya hudu yi ni ka'iman wanda yana yana ba guda biyu kuma yana yi daga tsaye ya sulu bai na kuma bijulusi yana raba tsakaninsu da zama da haka wannan hadisin sanyi ne amma ruwayar maliku a nan ciki hadisi ne mursal wannan sai nuna mana cewa a ranar juma'a ba biyu ake za a yi ba ta farko in an ƙara ba ta farko sai a zauna sai a tashi sai a kawo hudu ba ta biyu wannan zaman da ake yi tsakanin hudu ba da hudu ba malamai sun yi saɓani dangane da hukuncinsa a musulunci waɗansu daga cikin malamai suna ganin wajibi ne yin wannan zaman suna ganin wajibi ne neman yi wannan zaman wanda ya tafi akan wannan shine imamu shafi imamu shafi ko kuma 'yan shafi'iyya suna ganin wajibi ne aljulusu bai na huma mutum liman ya zauna tsakanin guda bin limuwa zabatihi alaihi salam ala zalika suka ce don manza Allah ya dawwama yana yin haka duk sallar juma'a haka yake yi wadda habar jumhur wala a salasa ila annahu ko ila annaha sunnati amma jumhur da kuma malaman nan guda uku na cikin mazhabobi abu hanifa Imam malik Imam ahmad ibn hanbal su kuma suna da fahimtar wannan zaman ba wajibi bane ba sunna ne da haka da liman zai zo ya hudu ba bai yi shi ba hudu ba ta ko bai yi laifi ba sai dai barin sanin yayin zai rage masa ladar da zai samu ta wannan wuri ba a waɗansu malamai suna cewa hikimar sanya wannan zaman shi ne don ya zama alfaslu bainar hudu ba ce ya zama to ya bambance hudu ba farko da ta biyu wakila an raha waɗansu kuma suka ce a ana yi ne don liman ya dan huta ya yi tsaye to ya dan zauna ya huta sai kuma ya taso sai ya karasa amma suka ce magana farko cewa hikimar shine alfasu bainal shi shine zancen da malamai suka fi cewa yafi inganci haka ana yin wannan zama ne dan a raba ba ta farko da ba ta ma san cewa yanzu liman ya gama ba ta farko yanzu kuma zai shiga ba ta biyu kuma fahimta to wannan shine abin da imamu malik ya tattara mana a cikin wannan littafi dangane da abin da ya shafi sandar juma'a to amma a cikin tarjamar da ya yi imamu malik ya ce zai tattauna abubuwa guda uku ne alkiratu fi salatin juma'a mun ji wannan abin da ake karanta a sandar juma'a mun ji yana karanta surutun juma'a yana haɗa ta da hal'ataka ko mun ji wannan sai ya ce wal ihtibai sai ya ce wa manta raka hamin gairi uzurin wa manta raka hamin gairi uzurin mun ji shi cewa ne Allah yana rufe zuciyarsa to amma bai yi maganar ihtibai ba hadisin babu wani hadisi wanda ya kawo wanda ya maganar ihtibai a ciki mun fahimta da haka abu umar ibn abdulbar annumari yake cewa kaza haka shi yahya ibn yahya al ya ruwaito a muwaddarsa walam yadkur fihi bai kawo wani hadisi ba wanda yi magana akan ihtibahi amma wa fi ce ibini bukairin wa gairihi maliku annahu balagahu anna abdullahi Ibin umar kana yahtadi yawmal juma'a wal imamu yakhdhu amma a ruwayar ibn bukairin wa da waninsa ta muwadda an ce imamu malik ya ba da labarin cewa labari ya zo masa daga abdullahi ɗan umar cewa kana ya hatafi ya kasance yana irin wannan zaman a ranar juma'a alhali kuma liman na huduwa so akwai fashin ɗin hudumota wanda ya zo da wannan amma wannan ce yahya ibn yahya al-laisi babu shi a ci. Abin fahimta amma akwai muwadda ruwayar ibi bukhairi an ce shi ya roto wannan asirin na abdullahi dan umar a ciki cewa yana irin wannan zaman a lokacin da liman yake hudu ba wannan sai nuna mana halaccin yin irin wannan zaman a lokacin da liman yake hudu ba da ke mala ya ce kitabu salati fi ramadana babu targibi fi salati fi ramadana littafi na shidda shine littafin da zai magana a kan asalatu fi ramadana sallah a cikin watan ramadan nan da ya ce sallah ba yana nufin sallah a zahar, ko la'asar ko magrib ba wannan aisu ko ba a ramadana ba ana yi amma wata sallah ce ta banci watan ramadana wanda ba a yi sai a watan ramadana ita ce sallar tarawi ko ce sallar tahajjud ko ka ce sallar ashan ko ka ce kiyamun laili in ita ce to wannan a kan wannan sallar za a yi magana sallar dare a cikin azumi ko a cikin wata ramadan so babi na farko wanda ya kawo ce babu targibi fi salati fi ramadan wannan babin zai karantar da mu kwadaitawar shari'a kwadaitar wanda shari'a ta yi game da yin sallar dare a cikin watan ramadan قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس sun majtama'u min al salisa awin rabia falam yakhruj ilayhim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam falamma asbaha qala qad ra'aytu allazi Sanatu, wa lam yamna'ni min al ilaikum ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaikum wa dhalika fi ramadana imamuna maliku ya karɓi wannan hadisin daga malaminsa ibn shihab az-zuhri shi kuma ya karɓo daga urwa ibn zubair ibn al-awwam an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karɓo daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salla fil masjidi ta lalata. cewa manzon Allah sallallahu alaihi a wata rana ya yi sallar dare a masallaci za ta lailatin wani dare min da yari ramadan a cikin dararen watan ramadan a cikin watan ramadan to da wannan sallah fasalla bi salati da mutane suka zo suka gama zan Allah yana ta salla cikin dare a masallaci sai suka zanya limu sai suka sanya shi a baya suka yi kabbara suka bi sallar sun masalla allailatul qabila dare yana ƙara zagayowa washe gari sai manzon Allah ya ƙare wannan sallar mutane sai suka sake bin sa faka furan sai mutane suka yi yawa sun majtama'u min al salisa aw ar-rabi'a a dare na uku manzon Allah ya ƙara yin sallah a wata ruwaya ma yace ko kuma dare na hudu A dare na uku ko zuwa dare na hudu to a dare na uku ko na hudu masallaci sai ya cika saboda wanda suke sallan nan je in sun je za su bada labari ga wanda ba da shi aka yi ba cewa je fa manzan Allah ya wata salla to yau sai ya ji so a rana ta uku din nan ko ta hudu sai masallacin ya cika falam yakhruj ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah bai fito ba aka yi ta jira aka yi ta jira manzan Allah bai fito ba falamma asbaha da gari ya waye da asuba bayan ya yi sallar asuba ya kare ƙali sai ya ce ƙarra aikin da bisa na na ga abin da kuka yi na abin da kuka yi suka yi shi tattaruwa da cika da suka yi a masallaci a rana ta uku ɗin nan ko ta sai ya ce amma ku sani walam ani min al-khuruj ba abin da ya hana ni fitowa ilaikum zuwa gare ku illa anni khashitu alaykum sai dai illa anni illa anni khashitu an tufrada alaykum sai ce sai dai ina jin tsoron kar in fito a farlanta muku wa zalika fi ramadana wannan abin kawai ya faru ne a wata ramadana an yi dare na farko na biyu na uku a dare na hudu sai ga Allah bai fito ba sai ya zama shi cikin gida yana jin su masallaci ana ta magana ga Allah ya ki fitowa. har sai da alfijiri fito to aka kira asuba to a lokacin ne sai yake ce musu na ji abin da duk ina jin ku ina ta jin ina jin ku ina cikin gida sai ce abin da yana na fitowa shi ne yana jin tsoron kar in fito in sake yin sallar nan Allah ya wajabta muku ita banda Allah yana da tausayi ya san abin da al'ummarsa za su iya yi ba tare da sun takura ba to shi yasa duk abin da ya ga zai takura su sai manzo Allah ya kauce ba wannan abu wannan kuma yana cikin jumlar faɗar Allah ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha allah bai dora mata wata rai wani abu face sai tana iya wannan abu wannan shi ya sanya a manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ki fitowa domin idan da an farnanta wannan sallar waɗansu da yawa ba za su iya yi ba musamman a zamaninmu na yanzu za ga yin azumi ya zo daren farko masallaci ya cika dare na biyu ya cika dare na uku ya cika daga inda aka ce an yi azumi goma zuwa sha biyar sai ga masallaci ya fara ragewa hasin gaji hasin gaji ba su yawa sannan ku kalla sallan manzan Allah ba sallah ce wadda za a zo a gama cikin awa biyu ba ba magana awa biyu ba ce ba saboda ana karatu ne dalla-dalla kuma ana tsawaita so kaga kaga ba sallah ce wanda za a zo a ce an yi awa biyu an gama ba to kuma a ce an faranta ta to don gudun wannan sai zan Allah sallallahu alaihi wasallama sai bai fito a wannan daren ba mun fahimta to kuma an ce yayi wannan sallah ne a cikin Ramadan to wannan sallah da zan Allah ya a Ramadan ya mayar da wannan sallah ta zama shari'a domin yanzu mai ya hana manzan Allah yi don ka a farlanta ta kun fahimta to tun da ta hanyinsa ne kaɗai za a iya farlanta ta yanzu idan babu shi ana yi dawa a yi ana yi dawa a yi domin yanzu ko an dawo an yi ba wanda zai sanya ta zama farilla in nan za a tare masallaci har ramadan ya wuce to ba wanda za a yi komowa a ce ya gaya wa mutane ta zama farilla kaga wannan illar babu ita yanzu ta gushe shi yasa za mu gani a nan gaba shi yasa sai da umar da ya ga illar yanzu babu ita sai ya maido ta ku lura duk abin da manzan Allah ya koso ɗaya wannan abin ya zama ibada ya kuma zama sunna in dai ba shi annabin ne ya dawo ya soke shi da kan shi ba da haka ya yi kwana ɗaya ta zama sunna in daga nan bai ƙare yi ba ta zama shari'a to balle ya yi kwana biyu ya yi kwana uku yanzu ba ya daina ta bane ba don babu ita a shari'a ya daina ne don gudun kanta zama farilla to yayin da ya zama to babu shi babu laifi ana iya sake dawa a cigaba da yinta mun fahimta shi ma nan ana maganar yin ta cikin jam'i din ne amma yin ta ku? ko a lokacin sahabbai sun ci da yi a dawo dai a yi ne cikin jam'i ba a yi saboda manzo Allah kwana biyu uku yayi kawai sai da sai da Umar ya zo ya fahimci ai akwai maslaha a maido da cikin jami'i da dai manzo Allah ya yi ta cikin jami'i din sau uku قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن bi hurairata. anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yuraggibu fi qiyam ramadan min ghairi an ya'mura bi azimatin fa yaqulu man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi qala ibn shahab fatwaffiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal amru ala zalika sun makanin amuru ala zalika fi kilafaci abi bakirin wa sadirin min kilafaci umar ibn al-khattabi imamu malik ya karbo daga malaminsa ibn shahab shi kuma ya karbo daga abu salamata ibn abdurrahman ibn aufin shi kuma ya karbo daga malaminsa sai da abu huraira allah ya kara masu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yuraggibu fi qiyam ramadan yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitarwa fi qiyam ramadan game da tsayuwa ta cikin sallah a watan ramadan ai salati tarawih sallar tarawih kenan qala hunnawi haka imamun nawawi yace Waƙala qala ghayruhu bal al bal mutlaq as-sala al-hasil biha qiyam al-layli sirran wa aghrab al-karamani fi qawlihi ittafaqu ala anna al-murad bi qiyam ramadan salat at-tarawih da haka nan da yace a fi qiyam ramadan malamai da yawa wanda suke fassara sun ce ana nufin sallar tarawih to manzo Allah yana kudaitar da mutane game da yinta amma yace min gairi an ya amura bi azimatin sai dai manzo Allah bai umarni da cewa wajibi ce yana kudaitarwa ayi amma bai cewa wajibi ce dole sai an zo a Fa faya kula abinda yake cewa shi ne man kama ramadana imanin wahtisaban duk wanda ya tsayuwar ramadan imanin yana mai imani da Allah wati saban yana kudin lada a wajen Allah gushira kuma ma kaddawa da zambi za a kankare mai zunubansa wanda ya gabatar kaga bai ce man kama ramadan ce wanda ya tsaye wanda ya tsaye kenan ba kowa ba kar kenan bai ba da umarni mai karfi ba wanda zai nuna wajibci a zuwa ayinta fatuwafiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal ala zalika manzan Allah ya bar duniya haka al'amarin yake cewa kowa yana yin ta shi kadai ba tare da an zo masallaci an yi jami'i ba sun makana al'amuru ala zalika fi kilafati abubakar as-siddiq radiyallahu anhu a khalifancin abubakar ma haka abu ya kasance kowa yana yin shi kadai sai ya ce wa sadran min kilafati umar ibn khattab haka abin ya kasance a wani sashe na shekarun shugabancin sai na umar dan khattabi a lokacin da umar ya hau shugabanci shi ma an bar abin a haka kowa yana yi kansa shi kadai sai daga baya sai na umar allah ya kara masa yarda ya zo ya haɗa mutane suka dinga yin ta a cikin jam'i mun gane so don haka wannan ya nuna mana cewa wannan sallah manzan Allah ya bada umarni a yi kenan ya kwadaitar sai dai kamar yadda mai ruwaya ya ce manzon Allah bai matsawa wanda wannan shi da nuna cewa wajibi ce wannan ya nuna mana cewa wannan sallah mustahabbi ce ko sunna ce amma wanda ya yi ta gafa da zai samu wanda bai yi ba za ka ce ya yi laifi ba amma kuma ya rasa wannan lada a ce za a kankare wa mutum zunubansa wanda ya gabatar abu ne mai farla kwarai da gaske malin ya ce babu ma ja fi kiyami ramadan <clears throat> wannan babi shi kuma zai yi magana akan abin da ya zo game da tsayuwar watan ramadan ma'ana tsayuwa ta hanyar sallah a cikin watan ramadan wancan babi na farko kwadaitarwa ya game da yin sallah wannan kuma zai zo da bayanin akan abin da ya zo na hadisai game da ita sallah ɗin kanta قال حدثني مالك عن ابن شهاب an urwata ibn zubair an abdurrahman ibn abdulkari annahu qala kharajtu ma umar ibn al-khattab fi ramadana ila al-masjid fa idha an-nas awza'un mutafarriqun yusalli ar-rajulu yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahab fa qala umar wallahi inni la arani law jama'tu ha'ula'i ala ƙari'in wahidin lakana amsalu fa jama'ahum ala ubay ibn ka'ab qala summa kharajtu ma'ahu laylatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihi fa qala umar ni'matil bid'atu hazihi wallati tanamuna anha afdal min allati taqumuna yani akhiran layli wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu imamu na maliku ya karbo wannan hadisin daga malamin sa ibn shahab shi kuma ya karbo daga malamin sa urwa dan zubair shi kuma ya karbo daga abdurrahman ibn abdul qari annahu qala shi abdurrahman ibn abdulkari yake cewa kharajtu ma umar ibn al-khattab laylatan ce wani dare mun fita tare da sayyidina umar dan khattabi a lokacin sayyidina umar yana khalifa fi ramadana a cikin wata ramadana ne ilal masjid zuwa ga masallacin manzon Allah fa'idan nasu auza'un sai ga mutane auza'un a rarrabe nan goma can biyar nan uku nan daya ba a hada ba suna sallah gaba daya mun gane ai auza'un wuza'un mutafarriqun a rarrabe yusallin rajulu nafsihi wa yusallin rajulu wa yusalli bi salatihi ar-rahab za ga mutum yana makan shi shi sallah wani shi kaɗai yake sallah wa sallin rajul wani kuma yana salla fa salli bi salatihi ar-rahab sai ga wata jama'a a bayan shi su kuma sun zo suna bin shi mun gane ar-rahab suna cewa ma na salasati ila al tsakanin uku zuwa goma mutanen da sun wuce uku ba su wuce goma ba to wadansu ya ga mutum goma mutum biyar mutum bakwai a bayan wani suna bin shi waɗannan wanda ba su da harda ne sosai sai ya samu wani mai harda sai suna binsa wani kuma shi kaɗai za a ga yana sallar shi duk sallar tarawi ce suke yi amma a lokacin ba a san ai jam'i ba mun fahimta faƙala umar sai umar ya ce wallahi inni la'arani lau jama'ata ha'ulayi ala ƙari'in wahidin lakana amsala sai umar yake cewa na rantse da allah ni ina ganin da zan tattara mutanen nan su zo da liman guda lakana amsala da shi ya fi sanya nishadi da shi ya fi dacewa da ce sun rarrabu kowa yana yin sallar shi mun fahimta sai na umar ce haka to dai wannan tunani ya ce fa jama'ahum sai ka umar ya tattara su ala ubayi ibn ka'ab sai sanya musu ubayi ibn ka'ab ya zama limaminsu ai ja'alahu imaman lahu ya sanya su ya zama limaminsu ibn albar annumari yake cewa waktara ubayyan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ay ummul qaum aqra'uhum ya ya zaɓe shi ne ya sanya shi domin maza Allah ya ce wanda zai wa mutane limanci shi ne wanda ya fi su har da alkur'ani tushe sun ya sai zaɓo ubayi ibn ka'af to kenan sai an zamanto ubayi dan ka'af ya zama liman yanzu in dare ya yi bayan an gama sallar ishayi sai a zo a sanya sallar tarawi sai yana musu limanci mun fahimta ku kalla a lokacin manzan Allah ba haka ake yi ba a lokacin manzan Allah an yi haka kwana uku ko kwana kudu abubakar har ya gama mulkinsa ba haka ake yi ba kowa shi ke makansa sai na umar ya hau mulki waɗansu shi a gwamnatinsa ba haka ake yi ba sai daga baya ne sai na umar Allah ya ƙara masa yarda ya zo zai wuce ta masallaci sai ga mutane suna sallah can waɗansu can waɗansu nan waɗansu sai ce a amma kawo mutanen nan da zan sa musu liman guda ɗaya ina ganin da zai fi da su dinga yin sallah haka yana yin wannan shawarar kuma sai ya ɗauki mataki sai ya ɗauko ubai ɗan abu sai ya ce ka ci gaba da yin man sallah mun fahimta sai aka ci gaba da yin haka sun su ma'ahu shi wanda yake ba mu labarin nan shi abdurrahman alƙari ya ce to bayan wani lokaci kuma sai na sake fitowa tare da umar a cikin wani dare da suka fito wannan su yi sallu na bi salati ƙari ikin sai biyo ta wajen masallaci sai ga mutane kawai masallaci ya zama ɗaya liman ɗaya ga mamuna a baya suna tabi suna sallah faƙala umar sai sai na umar ya ce nemacin bid'atu hazihi madalla da wannan bid'atawa madalla da wannan bid'atawa to nan malamai waɗanda suka yi sharhi duk abin da suke faɗa yana nufin albida'atu fil lugga lugatar kun san bida a lugga ta bambanta da ma'anarta a shari'a mun gani nan da ya ce haka yana nufin bida a lugga mai bida kake nufi a lugga na? fararwa mutum ya farar da wani abu a luka a shari'a ba eh a shari'a ba ne bida a shari'a ka sai a luka mutum ya farar da wani abu to a shari'a ba na? to mai bambancin dukka da rufe shari'a wanda a tare ikin suka sake ta bambancinsu na shi lokacin manzan Allah to kaga fita daga bid'a ta shari'a ya sa malamai suka ce bid'a ce lugatan domin idan ka ce bid'a a shari'a yake nufi to ai sallar tarawih an yi ta zamanin manzan Allah kuma jami'i yi ta kaga ba za ta ba zama bid'a a shari'a ba sai dai bid'a a me a domin domin ne umar farkon wanda ya ce jama'a ku zo a hada liman guda mun fahimta so kun ga wannan waɗansu malamai suna fakewa da wannan ce akwai bida mai kyau akwai bida a mara kyau wannan kuskure ba haka umar yake yi ba sai umar ya ce wallati ta namu na anha amma ku wanda ya bacci yanzu bai yi wannan sallar ba ya bari sai can tsakar dare ya tashi ya yi afdal latita ku muna su suka fi falala akan wanda suke yin ta yanzu ya ni kiran da yana nufin wanda ya ta karshen dare to ya fi lada akan wanda ya ta yanzu wakanan nasu ya kumuna awwalan ko mutane kawai lokacin sun kasance suna yin ta farkon dare. amma shi umar allah ya kara masa yarda yana cin wanda suke karshen dare shi ya sa shi bai zo yin limancin ba mun fahimta wannan sai yana mana sallar tarawi wanda ya ta farkon dare da wanda ya ta ƙarshen dare wanda ya ƙarshen dare ya fulada ya fulada duk da fasu yadda suke yinta ya sha man da yadda muke yinta mu ga yanzu ai in aka zo aka fara ta takwas zuwa dai goma an gaba to su na eh. <laughs> to ka gani da salar tarawi da asham awa daya to su ka gaba haka suke yi ba su gaskiya sai ta je can gab da asuba amma duk da haka nan umar ya ce wanda suke farkon dare wanda suke yi karshen dare sun fi su lara sun fi su farala da haka wannan yana cewa shi sai na umar yana cikin waɗanda suke yin ta a karshen dare ke sanya bai wa nan ya bi su ibi ibn kafa mun fahimta to wannan kaga yadda ta dawo masallaci ke da kuma kamar yadda na yi bayani da zan abinda sai na umar ya kalla ai can manzan Allah ya faɗi dalilin da ya sanya bai ƙara yi ba ya ce domin ka a farlanta muku to yanzu manzan Allah ya rasu wa zai farlanta ta kuma kuma ta hannun wa za a aiko a ce ta zama farin babu da aka yanzu don an dawa an ci gaba da yinta waccan illar wadda ta sanya manzan Allah ya bari babu ita sannan yinta da manzan Allah ya kwana ɗaya biyu uku ya sa ta zama shari'a ta zama ibada shi yasa tun daga lokacin da umar ya dawo da ita har kawa inda muke dinnan duk musulmi suna yanta a shekara a masallatai a can kagawa ya farar da wannan aikin sai da umar amma faraswa ta lugga farawa ta shari'a wa ya fara ta zan Allah ya fara ta wa alaikum salam Eh, wannan magana ta dan fodo shi ma kwaso ce kuma da yawan malamai sun yi magana cewa kuskure ne bid'a ba wata bid'a mai kyau ba wata bid'a makaruhiya a kullu bid'atin dalala manzo Allah ce duk wata bid'a bata ce to kaga abin da aka ce bata ne kuma ya za a dawo a ce cikin shi akwai mai kyau kuma su ma sun kasa bambance bid'a lokacin ne da bid'a shar'iyyar domin a bid'a ta lugga nan ne za ka sami bid'a mai kyau za ka sami bid'a mara kyau da makamanta ko ba haka ba yanzu wannan fanka da muke sha a masallaci zamanin manzan Allah ya kaga babu ita ta zaune eh ta zama bida amma wace irin bida eh ta shari'a ko ta eh technology a ah, ba technology wace ko kaga bida ce lugatar. saboda ai ba wani malami da ya bada fatawa ya ce yin sallah a masallacin da aka kunna fanka ya fulada kaga ta shigo babin ibada ba yanzu na in za a yi sallah muka kashe ta mun yi laifi in za a yi sallah muka kunna ta za mu samu ƙarin lada kaga ba ta da alaƙa da addini ita ita ci gaba ne mai abu ne mai kyau da aka kawo don za ta ba mutane iska amma abu mai kyau a ina a babi na bida na lugga ba na shari'a ba to a wannan babin ne za ka iya kasa bida'a mai kyau da mara kyau da kaza da kaza da kaza mun fahimta amma kuma a babi na shari'a ba za ka sifa ba wata bida'a mai kyau ba a ba ai abinda namanta ainihin malamin da ya samu daga littafinsa ya kwaso shi malamin wancan ba aka yi wannan ta shari'a din yake ne kuskure ne wannan akwai wani malami ko imamul karafi ne wanda daga littafinsa shi ɗan ya dauko wannan bayanan wanda shi wancan malamin malamai suna cewa kusan a duniya ma shine wanda ya fara kasa bida'a wannan kashe-kashe namanta sunan malam amma dai zaka je na yawan kawo quotation da shi a cikin littafinsu na iya usulla to wannan mutum ya iya gane bid'a a addini da bid'a a wajen addini zai warware mashi abubuwa da yawa duwadan da yan yasunansu masu yin maulini in mun ce maulini bid'a ne a suka suna ta jaye-jaye su jawo musabaka ta alkur'ani sai kuma kuna musabaka <laughs> tun musabaka biyu da matsayi muka bata yanzu wanda bai musabaka muna zagin shi muna cewa kahiri ne muna cewa bai san alkur'ani in ka ga dama kai in ka ga dama kar kai musabaka ba nan muka aje ta ba to amma shi wanda ke maulidi in ba ka yi wani ma zai dora ma kaulasa kun gane babbancin sannan wani ma zai zo ya ce to ai kuna wa'azi da lasifika mu ba mu ce wa'azi da lasifika ibada ba ne ba ko ba lasifika za a yi wa'azi wanda zai zo ya ce kiran sallah in ba wuta muna kiran sallah ko babu to idan mun ce ibada ne ai dole sai mun nemo abin da za mu daga shi to kasa bambance wannan yana taimakawa mutane sai su kasa sai su kasa fahimtar waɗansu abubuwan a usul fiye akwai abin da ake ce ma masalihul mursala to fahimtar wannan abin shi kansa zai bambance maka shi da bida'a to waɗansu abubuwan da yawa a wannan babin suke fada sai su faso sai su ce bida su mu a yi muna yanzu ba ni mantawa a wata shekara lokacin wannan wata shekara maulidi ta zo sai bbc suka sa rahoto kan maulidi a lokacin wani grand mufti na saudiya ya yi hudu ba ko ya ba da fatawar cewa maulidi bida to sai suka sanya labarin cewa wani malami a sufiya ya ce maulidi bida ne suka kawo bayanan shi to kasan shi dan jarida wai in ya zo yin labari akwai da suke cewa balansi in ya ji mai yi to za a ka'ida ba zai saka maganar mai yi kadai ba sai ya je ya samu wanda baya yi shi kuma a jimi zai ce to sai ya hada su biyu ya yi balansin labaran shi kenan tunatun da ya ji wanda bai yi ya ce hafi da a ce sai ya samu mai yi shi kuma ya ji ta bakin shi to sai suka samu wani malami a nijar wani shayi suka ce suka yi gida da shi suka ce mashi alaga wata mala wani malami a ƙasar saudiya ya ce maulidi bida a nemi za ka ce malamin da kawai na bude baki sai ce yau ai wannan malami ya yi kuskure domin shi kan shi malamin nan da ya ce mauridi bida'a ne ai shi ma bida'a ne don babu shi lokacin manzan Allah to kowa bida'a ne ba ke da <laughs> to to kaga shi an yi nan shi ku ya nan wurin shi ana maganar bida'a a shari'a shi kuma yana maganar ne bida a lugga ta laraba so kaga ba za a haɗe ba ba za a haɗe ba allah sauri to malayin ce wa haddasa ni an malikin an muhammad an muhammad wa haddasa ni an malikin an muhammad ibn yusuf عن السائب ابن يزيد أنه قال أمر عمر ابن الخطاب أبي ابن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس بإهدى عشرة ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين بال... أغنيه بالمئين بالمئين hatta kana na tamidu alal isiyi min turil qiyam wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr maliku ya karbo daga muhammad ibn yusuf ani sa'id ibn yazid shi kuma ya karbo daga sa'id ibn yazid annahu qala yace amara umar ibn khattabi ubayy ibn ka'ab wa tamim dari an kuma lin nasi bi ihda Ya raka'a yace na umar dan khattab ya bada umarni ga ubayy dan kaf wa tamim dari da wani sahabi da ake ce ma tamim ya ba su umarni su yi mutane limanci an ce shi ubayy dan kaf shi yake wa maza sallah mata kuma an umarce su su haɗu a wani wuri sai aka tura tamimu jari yana masu sallashi kuma to umar sai ba su umarni in kun je sallar na raka a sha ɗaya za ku yi musu raka a sha ɗaya kaga cikin raka a sha ɗayan nan ɗaya wuturi ce har da shafa'i da wuturi yanan biyu sallama biyu sallama raka a takwas ita ce salatin tarawi din to sai a kawo raka a uku a matsayin shafa'i da wuturi sun zama raka a nawa goma sha ɗaya lokacin da umar ya sanya shi limanci ya ce to raka a sha ɗaya za ka dinga waƙar kana alƙari'u ya ƙara'u bin in to amma shi wanda yake ba mu wannan labarin ya ce ku sani faraka a sha ɗayan nan karkace an zo an gama cikin awa ɗaya limaman suna karanta ayoyi ruruwa ne suna karanta ayoyi ruruwa ne man suna karanta aya ɗari aƙalla ko wani abu kamar haka a kowace raka'a don haka ya ce hatta kunna na a tamido alal isiri min tsulil kiyam saboda yadda ake dadewa sai har mun kasance muna dogara a kan sanda dama akwai sanda a hannun shi in ya gani sai ya dogara sandan nan ya dan dogara jikinta saboda tsayuwar da ake wa makon nanan sarifu illa fi furu ilfajir ya kai ba a gama sallan nan sai gab da fita alfijin da aka a guje za su gida su yi sahur kana gaba sahur kuma sai ka dawa sallar ba. to kaga ya su daga gaske an yiwu ba sa ake ba yanzu akwai masu yin haka akwai wani wanda yake fada yake a london ingila yake amma su ba ba sallar ake ba yanayin lokacin su ne haka ce yin za su yi sallar tarawih da abincin sahur suke tafiya don ko gida ba su dawa da an gama sallar tarawih sai ya tsaya su sauwar sai su tafi gida domin idan ka ce za ka dawo gida kai sauwar ka koma masallaci to kayan kawo gida ma alfijir ya bace saboda rana tana kai karfi goma sha daya wani lokaci ba ta faɗi ba na dare yi can za su yi magarawa su yi sha'i sai su jira sahur kuma da ta faɗi ɗin nan alfijir kuma bayan awa uku wani abu kamar haka ya fito na suna daɗewa don dai <laughs> eh, kagar munan da mutum za a zo karfe bakwai a sha ruwa ka ji mutum yana ta bagara ka rasa wanda yake bagara ce ana rara to sai a ya rara da ana azumi ana ba za a yi rara ya ce a azumin nan na wada ka ji mutu yana ta maganganu yana ta wani tsakananin maganganu kai ba kai ka sashi azumin nan ba a ba sai zai tsubu da gaba kai ta wani tsayin maganganu to kaga shi in an gaya mashi can ya zai yi ko banan nan muna magana da wannan na ce ku wallahi kuma gode ma Allah ya ce ai mu zahin nan na ce a lokacin nan akwai kasashen da zafin su ya kusa linka wanda muke kuma suna azumi wajajen indiya pakistan indonesia din nan suna da daidai lokacin da aka yi ramadan din bara suna da suna ci wani irin yanayi na tsananin zafin rana to kai zancen kake a zaka da ya ce to ai akwai ac in ka ce mota ac in ka ce gida ac ko ina ka ce ac ba ba ka sanin kana asibi saboda ac kuma ya ce to ai ai ai ai ai na ce mashi ko a maka akwai talakawa ba kowa ke samun yasin da ba wani ba sama dutse yake <laughs> shi ba azumin yake ba ai shi ba azumin yake to to gwargwadon fa yadda aka yi ranar ma gurgurdan gwargwadon lada kake to kaga shi wannan ya ce yana gaya maka da an ce raka a sha daya ake kace idan ma raka a sha daya kaje da take yi shi ya sanya waɗansu ke ganin cewa lokacin da musulmai suka kasa maintainin irin wannan karatun a sallar to shi sai aka gajarta karatun sai a kare sai a kare yawan rakawoyin da ya zama tudai an dan dade ana wani bakin warware da aka wasu malamai suke cewa dole ne zo zai kafe ce sai an yi raka'a 11 a tarawi ba da ikon a wuce 11 to sai a ce mashi ya yi kuskure ana iya wuce sha daya amma idan ya tsaya dole sai an yi sha daya haka annabi sai a ce to karatun ma ya irin na annabi sai ya zaɓi rai sai ya zaɓi rako'in sha ɗaya ki zaɓi karatun an yi zaɓi rako'in sha ɗaya ko to karatun ma sai ya zaɓi irin da annan ko kuwa na sosai yawa sai a raka a ɗari shi ya sanya wanda zai wuce sha ɗaya ya wuce sha ɗaya shi in kai ka ce sha ɗaya za ka yi sha ɗaya amma karka ce wanda ya wuce ya yi bida kai ma za ka yi wata bida don kai ma karatun da kake ba irin da annabi ba ne wani ma zai zo ya raka sha daya amma da halamtar kaifin zuwa nasi shi kuma annabi raka a ɗaya ma yana an kusa kwana ana sallah kaga kaifiyar sallar ta sha bambam mala ya ce wa haddasa ne an malikin an yazid ibn rumana annahu kala. kanan nasu ya ƙununa fi zamani umar ibn khattabi fi ramadana bi salasin wa ishiri na raka'a an karbo imam mali ya karbo daga yazid ibn rumana annahu qala yace kanan nasu mutane sun kasance ya ƙununa suna tsayuwar dare fi ramadan fi zamani umar ibn khattabi a zamanin umar dan khattabi fi ramadan a watan ramadan bisa salasin wa 20 raka'a raka'a 23 raka'a 23 kaga 20 tarawi uku shafa'i da wuce 23 wannan da in ka duba abinda malamai masu shari'i suke cewa yanayi ne da ya canza da mutane suka zama ba su iya waccan dogo tsayuwa wadda ake sai aka rage karatun sai aka kara yawan rakawo'in yadda zai zama dai in wancan dogon karatu da ake an yi awa biyar ana yi to kuma na yawan ƙara yawan rakawo'in za ku samu awa biyar sai dai ku tsayuwar ba ta kai wancan ba da ya zama to mutane sun iya tsallar mun gane ba sai sun kai ga dogara da sanda ba ko wani abu kamar haka nan قال وحدثني عن مالك عن داود ابن الحسين أنه سمع العارج ma ما أدركت nasa illa wa kum yal'anuna al ta fi ramadan qala wa kana al-qari'u yaqra'u suratal baqara fi thamani raka'atin fa idza qama biha fitnatai asharata raka'atan ra'an nasu annahu kad khaffafa maliku ya karbo daga dawud ibn al-husaini annahu sami al-arash ya ji al'arash abdurrahman ibn hurmus ya ƙuli yana cewa a daraktun nasa na riski mutane na riski mutane ƙalil baji albaji ya ce ai a sahaba yana nufin sahabbai ya riski sahabbai wa ƙala ibn abdulbar ibn albar annumar ya ce albarkar a'arar jama'atun minas sahaba wa kibarun tabi'ina shi a'araj ya riski da yawa daga cikin sahabbai kuma ya riski manyan tabi'ai to ya ce ya tashi ya ga mutane ya ƙulu ma adraktun nasa illa yal yal'adun alkafara ya ce na riski mutane ba face sun kasance suna tsine makafirai a ramadan a cikin sallar tarazu a ƙuruci mun gane ai a sallar tarawi a wutar karshe ana yin kunuti ko to ya ce ya tashi ya ga mutane a wutari a kunutinsu suna tsine makafirai suna tsine makafirai kamar yadda manzan Allah ma a kunuti ai ya la'anci waɗansu kafirai ko wa kana al ya qara'u suratul baqara fi thamani raka'atin yace neman a lokacin yana karanta baqara a rakawoyi takwas ai takwas ake sai a uku shafayi da wuce ko to takwas ɗin nan bakara yake sabtiya ayon bakara nawa ne Dari biyu da nawa ne na Dari biyu da tamanin da 286 turin karaba ta takwas nawa za ka samu eh a ainihin misali sun da za ka samu roughly 35 ko wani abu kawar haka 35 zuwa 40 to kaga duk aya daya dai raka a daya akalla a karanta aya 35 tare da cewa wata ayar ta ta tsawo to ya ce haka ake yi haka ya tashi ga mutane suna yi sai ya ce fai za kama biha fisnace asharata raka'atan idan liman ya karanta bakara a raka'a goma sha biyu ra'an nasu annahu qad mutane sai su ga wanda liman ya yi safa-safa muka liman yanzu tun daga farkon Ramadan har karshe ba a sauke bakara <laughs> ta allah sarari to ko mutanen da sun fi kwari ne eh ba imani ba kwari ya ce <laughs> an yi ko mutanen da sun fi kwari na yanzu wahalar da za su iya yi mu ba mu iya yi amma dai tsayuwa ya mara ya tsayuwa ko <laughs> a'a ba magana abinci ba na abin ganin za a kalla kayanar lokacin da za ka yi buɗe baki masha allahu ka yi buɗa baki mai kyau shi wani ma zai kai abin bai da abin da zai buɗe baki ruwan nan kawai zai ɗauka ya sha kuma ya tuwa masallacin a zuwa wannan tsayuwa suna kallon ma in an karanta bakara a raka a sha biyu liman ya sassabta mu kuma yanzu na ce a watan ne gaba daya ba a soke bakara ba wai a ba a guda daya ta rana daya ba a soke bakara a ta watan gaba daya ba mu soke bakara to to garawa mu garawa masallatan mu ana kokartawa amma an kaje masallatan wadansu ba mu ba ai abu ma sai kai sai ya ba sai kai mimar zaka ce wallahi za ka ji su kansu masu sallar wahala suke sha saboda yadda ake tsalle-tsalle a cikin sallar allah ni da na dauka da an wuce wannan abubuwan sai wata shekara a ramadan na je wata unguwa don cikin katsina kawai mu dan shiga gida mu fito wani gida inda muka je mun dan zauna an dan yi labari kawai mu fito masallacin da muka yi ba kowa ina mutane har an gama to da ba daidai ni ina ciki sai dai kawai ana ji ana ta Allahu akbar Allahu akbar to to kaga irin waɗannan salata haya za a kai su a gara mu da su go sai a ce wai hamma siffanta limamin ake da mota saboda sauri eh akwai fijo akwai wane da akwai wane kuma shi ya da fijon da to kullum ne kamar yadda muke cewa suna cewa in lamta kunu mislahu wata shabbaku ba mu iya yadda suke tabbas amma mu dan kamanta shi ramadan ɗin nan sau ɗaya ne a shekara idan ya zo ya wuce kuma ba ka sake samun wannan opportunity da sai kuma ya sake dawowa to in ya zo ramadan din an gaya ba na shekara mai zuwa zai dawo kanada to ya kamata ka ci gajiyar wannan lokacin to amma ba mu iya gaskiya limamai kuma sai sun kalli maslaha in ka rike wuta to za ka fasa mamun to da ka fasa su gara kayan maintenance su gara kayan mantenin dinsu wani liman na taɓa kulawa labarin cikin wani ramadan ana kwallo ana champions league to ita dama champions league ɗin nan inda ta faɗo cikin ramadan ke suwa masu sha'a kallon kwallo ba tarawai ba ko bi za a yi mai imani shi ne wanda in ya dawo zai rama a gida amma wani shi kenan ta wuce aka kira sallar isha'i masallaci ya cika liman ya zo aka yi sallar isha'i kama a gama tasbihin nan mutane kawai sai zarewa su sai zarewa su lokacin da ya miƙe ya ce istau a daidaita sau za a fara tarawi kenan kawai sai ga tsawon harko ma bai cika ba abin ya ba shi mamaki yanzu a gama isha'i masallaci ya cika yanzu kawai wai cikin yan mintuna kowa ya zari ya haita ya ciki ya ce kai na mutanen suke ne aka ce malam yau ana kwallo <laughs> wallahi malamin da kawai sai fashe da kusa eh <laughs> kaga su sun zo sun yi farilla to ita kuma wani masallaci kuma a nan kafina su kuwa biya ma mamun yawanci duk matasa ne su kuma can suka samu wata fatawa ma a yi hanci in kawo baka sami shayi ba kana iya bin liman a tarawinsa in yi raka a biyu ya sallama shi liman ai zai biyu ya sallama ne ko to kai sai ka tashi sai ka kawo raka'a biyu sai ka sallame ka yi isha'i wallahi matasan nan suka gano wannan fatowar ba su zuwa masallaci sai liman ya tashi zai yi biyun ƙarshe a tarawi so za a zo a fara sallah ba ko masallacin bai cika amma da an zo biyun ƙarshen nan sai masallaci ya cika da sun zo suka bi biyun nan da liman kafin liman yana sallama kamun ya tashi ya kawo shafa'i suwa tun sa sun kawo biyunsu sai kuma su yi wani da shafa'i da wuturi kawai a sallame shi kenan sai su kai gida su wai sun yi tarawi قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن أبي بكر قال samitu abi ya ƙulu kunna nan sarifu fi ramadan fa al khadama bi ta'am makhafatal fajr imamu malik ya karbo daga abdurrahman ibn abi bakr kala yace ce abi ya ƙulu na jiyo mahaifina ya yana cewa kunna nan sarifu fi ramadan mun kasance muna juyawa zuwa gida a ramadan daga sallar dare fanasta ajiyar khadam da mun je sai mu nemi mai mana hidima kadinmu su gagga su kawo mana abinci am su kawo mana abinci makafatar fajiri domin muna jin tsoron alfijir kar ya fito suna tsoron kada abin da ya fito da alfijir da ke fito sai sauri su sauri sai kuma a kowa masallaci قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن أروة عن أبيه أن زكوان أبا عمرو كان عبدا لآئشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان imamu malik ya karbo daga hishamu dan urwa ana abi shi kuma ya karbo daga wurin mahaifinsa mahaifinsa ya ce an na zakawan ibini amuru ya ce zakawan ibini amuru wa kana abdan da aisha ya mai rashe abuwan an na zakawan ba amuru ya ce zakawan ba amuru ko wa kana abdan da aisha shi ya kasance bawa ne da aisha zaujin da biyu sallallahu alaihi wasallam a matar manzan Allah fa'ata katsu an duburi sai aisha ta yanta shi amma an duburi cewa sai in ta mutu zai zama da ya zama ya zama ba a mudabbar kenan akwai yantawa wadda mai bawa zai ce ma bawansa in na mutu ka zama ɗa ta ranar da na mutu na ‘yanta ka wannan bawon shi ake cin babbar mun gani to aisha ta dabbara shi ta dora shi wannan abincewa in ta mutu ranar da ta mutu ya zama ɗa to kana ya kumu ya hafi ramadan to an ce shi wannan ba na Aisha shi ke ma Aisha limanci a tarawi da aka kana ya kumu shi yake mata tsayuwar dare laha ya hafi ramadan yana karanta mata yana karanta alkur'ani a sallar dare yana limanci a gidan gidanta sanya shi ya zama ba bawanta ne to sai ya zama to ne liman yana masu sallah a waɗansu malamai sun ruwaito cewa Eh, bai da har da ka so yana buɗe alkur'ani ta ba shi dama ya buɗe alkur'ani so yana buɗe alkur'ani sai yana karantawa mun gani wannan kuma ya nuna mana bawa yana iya limanci amma ban da sallar juma'a sallar juma'a sai ɗa saboda shi sallar juma'a ba ta zama wajibi a kan shi ba mun gane da waɗanda suke cewa sai ta zama wajibi sannan zai limanci to wannan babu ya kare kuma kitabin ya kare idan allah kai mu sati mai zuwa za mu tashi salatun ne sallar dare wanda ake da daddare amma ba a cikin ramadana ba a kira sallah